yeyote anayetafuta isiyokuwa Uislamu katika dini falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin, haitakubaliwa kutoka kwake yeye dini hiyo, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula khasara. Waonaje ndugu yangu Muislamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuokoa kutokamana na hili kundi litakalokula hasara kesho akhira akatujalia mimi na wewe bila ya kumwomba yeye kuwa waislamu na neema hii akatupa kikamilifu ibada Allah dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mitume wote wa Allah alayhim salatu wassalam walikuja kuwalingania watu wao ni dini ya Uislamu inna ad-dina 'inda Allahi al hakika dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uislamu peke yake ndiyo dini ambayo mitume wa Allah waliwalingania watu wao kuifuata ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala akatujaalia ummati Muhammad wale waislamu waliomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio wabora kuliko umma wote waliopita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas mmekuwa nyinyi ummati Muhammad ndio umma ulio bora kuliko umma wote uliodhihirishwa kwa watu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mwamrisha mema na kukataza maovu na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia kila jambo letu ni wastani kati na kati katika ule ubora wa huu umma wa wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan khiyara hivyo hivyo ni nyinyi ni umma wa kati na kati walio bora kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka izza ya muislamu ni yeye kushikamana na uislamu wake walillahi alizzatu wa walilmu'minin utukufu ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini waliomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya yote ibada ibadallah tukumbuke neema hii kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu je haturidhiki kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kuwa ndio umma bora haturidhiki ibada ibadallah kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa uislamu hakuna yoyote hapaweza kusema kuwa mimi nilimuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie kuwa dini yangu ni ya Uislamu ni zawadi ametupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla zake fadlan min allahi wa ni'ma fadla kutoka kwake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala na ni neema kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake dunia Allah humpa anayempenda na asiyempenda ukamwona kafiri amefunguliwa sana katika dunia lakini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala hawapi isipokuwa wale aliyowachagua katika waja wake aliyowapenda katika waja wake kwa hiyo mimi na wewe Allah kutujalia ni waislamu tukumbuke ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhili nalo فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله baada ya kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake namna alivyotufadhilisha ummati Muhammad juu ya umma wote waliopita jambo la kusikitisha umpate muislamu baada ya bishara zote hizi kupewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala na bado hajaridhika akaona awafuate kufar na kuwaiga mayahudi na manasara katika mienendo yao katika kusherehekea sikukuu zao akawacha ile izza aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika kutukataza kujifananisha na wasiokuwa sisi akatukataza na maneno yanaokusanya wote wasiokuwa sisi kuwa tusiwaige qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum anayejifananisha na watu basi yeye ni katika wao kututahadharisha tusije tukajifananisha na wasiokuwa sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo alikuwa akilikitisha mizizi katika nyoyo za masahaba wake kuwa muislamu atakikana awe na izza ajulikane kuwa ni muislamu irfa rasak nyanyua kichwa chako wewe ni muislamu hadithi ngapi mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba khalifu alyahud wa khalifuni mayahudi khalifu almushrikin a'fu alliha wa afu alshawarib wakhalifuni washirikina, wekeni ndevu na mpunguze sharubu. Na katika hadithi nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam awaelekeza masahaba wake katika kuwakhalifu wale umma wasiokuwa sisi, bali mpaka ikafikia Mayahudi kukereka ndani ya mji wa Madina namna anavyowakhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema maneno yao mashuhuri ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه huyu bwana hataki jambo lolote katika mambo yetu isipokuwa atatukhalifu hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ibadallah kila siku katika kila raka unaoswali ndugu yangu muislamu iwe ni swala ya faradhi iwe ni swala ya sunna ndani ya swala yako utasoma katika kila rak'a suratul fatiha kisha utasema ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا wa muomba Allah akulinde kutokana na njia wale waliokasirikiwa na wale waliopotea muulize yote atakwambia humu yahud wa nasara walengwa wa kwanza hapa ni mayahudi na manasara kisha baada ya kuswali aende akasherehekee sikukuu za hawa aliyomwomba Allah katika swala yake amlinde kutokana na njia zao ma hadha tanaqud mbona wajigonga ndugu yangu muislamu صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا امسما كلي متوم محمد صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النسر من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري متوم صلى الله عليه وسلم akitutahadharisha sisi ummati wake kutokamana na kuwaiga kufar katika yale mambo yanayowahusu wao asema katika yale yatakayotokea kwa umma wake katika hali ya kutukataza latattabi'unna sanana man kana qablakum hakika mutafuata njia za wale waliokuwa kabla yenu shibran bishibrin dhira'an bidhira'in tizama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotumia kinaya ya namna gani watakavyokuwa wakiwafuata katika kila jambo shiburi kwa shiburi dhiraa kwa dhiraa nyayo wakiweka pale pale ataweka nyayo yake hata lau dakhalu juhra dhabbin akapiga mfano wa ajabu sana lau kama wangelikuwa hawa kufar waweza kuingia katika tundu la burukenge na tundu la burukenge lajulikana ni jembamba tena lina giza tena la nuka mno, lina harufu mbaya. Haiwezekani kwa mwenye akili kuingia, bali hupiti njembamba mno. Lakini tufaradhie lau kama wangelipita, la dakhaltumu, na nyinyi pia mtaingia muwafuate. Masahaba wakashangaa, wakamuuliza ya Rasulullah, alyahudu wan nasara ni mayahudi na manasara unaowakusudia qala faman nani wengine isipokuwa hao karibuni watasherehekea kile wanachokiitakidi kuwa ni siku ya kuzaliwa Mungu wao waliyadhu billah au kuzaliwa yule anayesema kuwa ni mtoto wa Mungu iyadhan billah kisha wapo katika sisi watakapowapongezi katika hilo عباد الله Allah subhanahu wa ikiwa wasoma suratul kahf kila Ijumaa wasoma wayundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada katika maonyo ya Qur'an ni kuwaonya wale wanaosema kuwa Allah ana mtoto liyundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada wampata muislamu liyuhanni alladhina qalu ittakhadha Allahu walada yeye awapapongezi wale wanaosema kuwa Allah ana mtoto kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba hivi ndiyo Qur'ani inavyozungumza lakini utawapata katika ndugu zetu hizi sikukuu zilizokuwa mbele, mbele yetu wengi na wengi wataingia na kuwafuata na kusherehekea. Ibadallah, katika sifa kubwa ya waumini, walladhina la yashhaduna zur ay a'yad al-kuffar walladhina la yashhaduna zur, na wale ambao hawashuhudilii idi za kuffar. Ibadallah, namalizia na kusema hayajamaanisha haya maneno kuwa haifai kufanya biashara na asiyekuwa Muislamu, la au yafaa kumdhulumu, la. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ruhusa katika hilo, lakini si kuwafuata, bali kuwa kama alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, wa in kadhabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ta wakikukadhibisha waambie e Muhammad mimi nina matendo yangu na nyinyi mna matendo yenu nyinyi muko mbali na yale yangu na mimi niko mbali na yale yenu siwezi kuwafuata najua ndugu yangu muislamu wallahi hata ukafanya utakavyofanya walan tardha anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum hawawezi kukuridhia wewe Mayahudi na Manasara mpaka utakapokubali kuifuata mila yao, hapo ndipo watakapokuridhia. Fa ibadallah, tuchungeni sana haya masiku yaliyoko mbele yetu, tuwaonye ndugu zetu wasije wakaingia katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. walhamdulillahirabbil alamin.